для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Васіль заўважыў, што апейка, які зноў пачаў гаварыць, калі ў хаце прыціхла, ні слова не сказаў пра меліарацыйнае таварыства. Усё казаў пра грэблю і толькі пра яе. Пасля яго, хто б не адгукаўся, усе гаварылі супроць міканоравай прапановы аб асушцы балота, аб таварыстве. Апейка ўсё слухаў моўчкі і, здавалася, нібы падтрымліваў такія думкі. Василя амаль не здзіўляла тое, што большасць ужо згаджалася з апейкавай прапановай, грэблю трэба рабіць. Напужаліся, што шчэ і за балота загадаюць брацца ўсё-ткі з грэблі меней клопату. Ён і сам баючыся, каб не пачалі ўгаворваць, каб ліні адразу лезці ў балота капаць канавы, то ўступіць у таварыства, плаціць пай, і з лёгкай душой Васіль прагаласаваў. Трэба рабіць грэблю. Ну, застаецца толькі выбраць старшага, задаволена прамовіў апейка, калі рукі апусціліся. Я думаю, што на гэтую пасаду не знайсці лепшага чалавека, як Міканор. У многіх з тых, хто сядзеў на сходзе, была відаць іншая думка. Адзін Андрэй Руды адразу сказаў, што згодны, нават запляскаў у далоні. Яго падтрымалі толькі некалькі чалавек – другие ж параду апейкі прынялі без радасці, у хаце стала нядобра ціха. Кеб не выбраць халеру, гарачы не ў меру, крыкнула з месца цётка сарока. Яна мусіць сказала тое, што думалі многія, але апейка апярэдзіў гаворкі, што маглі б пашкодзіць міканору. Ну гарачы не бяда, сказаў апейка, не быў бы холодны. Гарачы значыць, добра хоча, неабыякавы да людзей значыць справу павядзе добра. Ну яго паслухаліся міканора дык міканора. Адчувалася, што людзі ўжо стомлены сходам і познім часам, і цяпер, калі галоўны клопат рабіць грэблю, узялі на душу, нічога важнага не будзе больш. Чакалі адно, каб хутчэй разысціся. Выбраўшы міканора, яны павалілі шумліва з хаты. Адзін, можа, Васіль пайшоў разам з хлопцамі на двор – але пайшоў неахвотна як бы пакідаючы ў хаце надзею. Ён прайшоў трохі на белай вуліцы, адстаў ад хлопцаў. Ісці дамоў яму не хацелася, як бы прывязю цягнула назад да хадосчынай хаты. Там была Ганна. Вось калі прайшоў паўз яго чорны пракоп, а таксама цётка сарока, якая ўраніла словы, мабыць, аб міканору. Ад службы дурасць, пажыве розуму нажыве. Нажыве будь не можа, калі на што гожы. Ціха задуменна працёгся яе ганнін бацька, не ўзаўважыў нават Васіля. Тут зайчык падляцеў, сунуў бародку к Васілёву твару. А ты чаго тут? Забыўся, дзе свая хата, спытаў зайчык. І хіхікуючы подскакам пабег. Яшчэ прайшло некалькі постацей гаманкіх, маўклівых, і вось спынілася: Ганна ідзе. З нейкім страхам і баязлівай надзеяй, перасільваючы нявер'е, ступіў Васіль насустрач. Добры вечар. Ноч уже, неласкава калюча адказала Ганна. І яны пайшлі моўчкі. Ён хацеў пагаварыць, прымушаў сябе, каб не было гэтай пякучай маўклівасці, але не мог расчапіць губ. Раптам пачуў ззаду крокі азірнуўся, даганяў я ў хімку. Дагнаў пайшоў з другога боку. Засмяяўся па-прыяцельску. Дасядзела да канца Ганна. Цярплівая. І Васіль пачуў сябе лішнім. Праз некалькі дзён Васіль ехаў з вузам галля па лесе. Кураніўцы вазілі галёк грэблі, нарыхтоўвалі. Летам сюды дабрацца не было б як лес быў на балоце. Выязджаючы на дарогу, Васіль раптам сышоўся з чарнушкам, які таксама ехаў па дарозе. Чарнушка адстаў ад свайго воза, пачакаў Васіля, закурыў з ім, і яны пайшлі разам. «Ты чаму это са ўсім паказвацца ка мне перастаў?» – запытаў чарнушка. Васіль адвярнуў твар. А так, Чарнушка не адступіўся. А ты мо пра Ганну, што грэць яго думаеш? Дак не думай. Яна цябе чакае. Дак коса зірнуў Васіль. Я ў хім жа. Корч. Капылы падбівае. Ліпне грэць яго, адказаў Чарнушка. Але то ўсё пустое. Заходь, не думай нічога. Ну, можа, калі, адказаў Васіль. Можа, калі прыйду. Зіма дужыла патроху. То ціснулі зямлю халады, То чыстай біллю аж адбірала вочы шырыліся палі, то мукла адліга, снег цямнеў і нудны, беспрасветны церусіў дождж. Толькі пад самы новы год маразы скавалі зямлю як след, і зіма стала ўладарыць адна. застилала обшары новыми и новыми выбеленными полотнами, обложивала хаты, перерезала в улице белыми горами. С дня на день Меканор усё больш абвыкаўся зноў з колішнюю сваю дамоўкай. З новымі клопатамі, з новымі абавязкамі. З дня ў дзень трэба было памагаць дома бацьку і мацы, напаіць накарміць жывёлу, прывезці сена, дастаць нарэзаць дроў, але больш турботы было паза домам з грэбляю. Па цвёрдых санных дарогах вазілі кузбулатку каля цагельні дручкі, галлё, бярвенні, Кожны дзень, калі хто-небудзь ехаў у лес дзеля грэблі, Меканор выбіраўся ці разам у лес ці да цагельні. І тут сустракаў вожчыкаў, памагаў складваць прывезенае, запісваў у блакнот, хто што зрабіў. Ледзь не кожны вечар хадзіў Меканор па куранёўскіх хатах, дамаўляўся пра падводы на грэблю. І для дамоўкі і для грэблі рабіў Меканор усё захвотаю. хвотаю асабліва тады, калі ўсталяваліся звонкія маразы, калі так весела зяхцелі над чырвоным сонцам палі, калі лес помніўся такой вусцішнасцю, што хацелася як малому дросліва паваліцца ў снегцы, закрычаць на ўвесь свет. Вось у такія дні ў лесе за вярсту было чуваць, як недзе падае, рассыпаючыся на ляту белы камяк, с потревоженной Галиной. Ці ішоў Міканор, калі па лесе, правальваючыся часам да поясу ў снег, ці абтопваў яго вакол дрэўца, ці памагаў пілаваць, лажыць навоз воз, Радасна было чуць, як хораша молада поўніць цела дужая гарачыня. Дрэўцы галлё танулі ў снезе. Ён абсякаў галлё, цягнуў галінкі, і мокрыя рукі тады пякло як крапівою. Ён абціраў рукі аб палусвіты, хукаў грэў і зноў з вясёлую ахвотаю пілаваў, абсякаў валок да саней. А потым шчасце было ехаць назад чуць, як тонка пяюць палазы на выслезганых жоўтых каляінах, як прыгожа звонка рыпіць над намерзлымі пасталамі, І шчасце было бачыць, што растуць і растуць аснежаныя горкі галя і дрэў каля цагельні і ехаць на лёгкіх санях да хаты з лагодным, дружбацкі настроеным дзядзькам. Шчасце было потым і калоць дровы дома. Пад павеццю адной гімнасцёрцы, з расшпіленым каўняром унесці па рыпучым ганку ў хату, звонка кінуць у кутку і чуць, як маці глядзіць з удзячнасцю і замілаваннем. Сваё хараство было на лузе. Змерзлае сена адрывалася ад стажка, лажылася ў сане сухім ломкім шамаценнем, сярэдзіны патыхала цеплынёй, густым казытлівым настоем зляжалай травы і здавалася было такое смачнае, што і сам быццам з'еў бы. А пасля марозу дзённых дарог добра было чуць цяпло хатай, і бавіць вечары на вячорках з дзяўчатамі у гаворках з таварышамі з дзядзькамі, што часта сыходзіліся ў дымную адлучыну бацькаву хату. Вячоркі гэтыя былі амаль заўсёды вясёлыя, з бесклапотным смехам, сумнымі гарэзнымі песнямі, жартачкамі з дзявочым віскам, круціліся, шаркацелі коламі самапраткі і здавалася, таксама то весела, то сумна, то задуменна. І вот паспевы самапрадак, пад жартачкі, пад песні дзяўчат, Міканор, які па прыкладу хоні насіў шынель зухавата, прыглядаўся да падрослых куранёўскіх дзевак, прыглядаўся з цікавасцю, стамлівым прадчуваннем незнанага шчасця. І хутка вочы яго выбралі з усіх бялявую канапляначку хадоську, а потым і чарнушкаву ганну. І хоць адзеты былі не так, як мазырскія, якія гулялі па прыпецкаму берагу з рэб'я, да вясковыя андаракі былі адзеты, але нават у гэтым адзенні з любой мазырскай хараством маглі б паспрачацца. Асабліва ўпадабалася міканору хадоська. Але міканор не кінуўся са сваімі заляцаннямі адразу, толькі глядзеў прыхільна здалёк да ўздыхаў на адзіноце. Нават у сваім вайсковым адзенні, якое вельмі выгадна вылучала яго сярод хлопцаў, помніў міканор пра свой васпаваты твар, пра белаватыя бровы і блеклыя нібы выцвілыя вочы, але была тут і іншая прычына. Хадоська падабалася хоню. І хоць Хоня сам прызнаўся з нейкім вясёлым адчайным шкадаваннем, што душа хадоскі не ляжыць да яго і нічога людскага ў іх відаць не выйдзе, Меканор, пэўна, ўсё ж не стаў бы на дарозе таварышу. Хоня быстрым вострым позіркам сам улавіў, як глядзець меканор на хадоску, прыгледзеўся, праверыў, і калі ішлі ў двух з вячорак бесклапотна павёў плячыма і параіў: « Ну ідзі паспрабуй, Мо да цябе весялейшая будзе, не прападаць жа ёй адной цераз мяне. І вось на другі вечар ён і сам выйшаў за вячорак разам з хадоськай меканорам, нёс самапратку, лёгка зухавата пасвістваў, пасмейваўся, правёў трохі раптам сунуў самапратку меканору, сказаў, што трэба да хаты. Табар тамашні, мабыць, чакае. На развітанне падбадзёрліва стукнуў меканора па плячы. Ну ідзі, брат, жадаю шчасця. Але з меканурам кнапляначка не павесялела. Ішла ціха ў каротенькім кажушку з чорным барановым каўнерыкам, У акуратных лапціках белых анучках амаль да калень перапрэзаных аборкамі. Яна быццам бы і слухала міканоравую гаворку, а сама чулася, была далёкая ад гаворкі гэтай, абыякавая была. І вось як дайшлі да яе хаты міканор вольнай рукой паспрабаваў узяць за хадушчыну дробную ручку, хацеў затрымаць каля варот. Такая лагодная цішыня ляжала над сялом. Так мякка кружыўся снег, таяў на твары, бяліў яе каўнера, але канапляначка узяла руку, пакруціла галавою не, няма чаго стаяць. Нічога не змянілася ў другі вечар. Ішла побач, нібы не бачыла, не чула яго, была недзе далёкай з некім другім. Яшчэ да таго, як дайшлі да хадошчыны хаты, Меканур перастаў жартаваць, забаўляць, Ну чаго гаварыць глухой? Яму стала нудна. І ў трэці раз ён сам не пайшоў з ёю. Цікавыя меканору было ісці з чарнушкавай ганнай. Яхае хоць і кпіла то з яго армійскага хараства, то з яго заляцанняў да хадоскі, але ж чула бачыла яго была дасціпная, вясёлая. Было б з ёй зусім добра, калі б па абодва бакі Ганны не ішлі хмурна насцярожны сусед Васіль, што амаль увесь час цяжка маўчаў ды з падазронасцю прыслухоўваўся, і гаварлівы, упэўнены нахабны яўхім глушак. Яна і тапталі снег побач і міканур чуў, увесь час чуў, што Ганну, хоць яна і гаворыць больш з ім, хвалююць па праўдзе толькі яны. Да Васіля Ганна ласкавейшая, не тоіць нават нібы знарок паказвае, што горніцца да яго, аднак глушака гэта не трохі не бянтэжыць, не збівае яго ліслівай тонахабнай упэўненасці. Ён нібы цвёрда ведае загадзя, што як бы там ні было удача, дастанецца яму. Ну і задавака. Ну і нахаба, падзівіўся, зазлаваў раптам міканор. Дзержацца як бы роўнага яму нікога няма багацей паганы. І ён пагрозіўся думкаю: Ну пахадзі, пахадзішча, прыгнем пысу тваю к зямлі. Рот увесь ваш паганы к зямлі прыгнем харчоўскае насенне. Але хочаш не хочаш, трэба было прызнацца, што і тут каля ганны, хадзіць яму мікаору няма чаго. Ён тут ужо не той, што трэці, а чацвёрты лішні. Не шанцуе мне. Не сакрэт па гэтай часці вывеў нібы пацьмейваючыся сябе міканор. Па ўсяму відаць, перамяніць цель трэба. Аднак хоць і цяпер хадзіў на вячоркі, як і раней, амаль кожны вечар праводзіў ужо каго давядзецца. вечары і вольныя дні бавіўся ў гурце прыяцеляў, найчасцей з Хонем і Алёшам губатым. Калі сыходзіліся ў цёмнай такой нізенькай, што верх меканоравай будзёнаўкі чапляў столь, хаце адзінага куранёўскага гарманіста, Алёша звычайна выцягваў са скрыні бяжаржліва загорнутую матчыну хустку гармонік. Садзіўся ён заўсёды, на адзін і той жа ўслончык між сталом і скрынюю, заўсёды пачынаючы іграць, прыкладваў галаву вухам да гармоніка. Пачынаў Алёша часцей за ўсё з песень. І песні любіў найбольш сумная, жаллівая, асабліва шчыра журботна граў і спяваў Алёша песню пра бедака салдата. Вялікай тугою бралі не вельмі чулае меканорава сэрца словы скаргі измучаны, скалечаны крывавай той вайной, з адной нагой оторванай гранатай праклятой. І да ціхага хрыплаватага спеву длучыўся звонкі і чысты хоніў галасок, і скарха боль як бы стала шырыцца, мацнець і рвацца з хаты ў свет. Ідёт бедняк, дай думае, кружыцца ў галаве, за чым, за чым я ўбіт не быў у крывавай той вайне. Зачым прыйду калекую ў родительскі свой дом, а там сям'я голодная, а я лішон трудом. Міканор бачыў, як мабыць не ў першы раз каля печы Алёшава маці выцірае слёзы і як сумная ціснецца да патаконніка немаладая Алёшава сястра. Як даміць люльку і спусціўшы ногі з печы яго бацька, да і сам міканор чуў сябе растрывожана спачуваў бедаку калеку, якіх столькі перабачыў і ў куранях, і ў мазыры. Але раптам перабіў Хоня. Давай што весялейшае грай, не вытрымаў ён смутку. Міканор і рота не паспеў адкрыць, каб падтрымаць таварыша, як Алёша спрытна пабег пальцамі па гузіках на гармоніку і даў барыню. Коня гэтага толькі і чакаў, ускочыў з услона, сунуў шапку яшчэ далей на макаўку, тупнуў лапцем, эх, шкада, падлога была земляная, і крыкнуў гарэсна, зазыўна, дробнай чачоткай пакіраваў на сярэдзіну хаты. Тупаў лапцямі, ківаўся, ускокваў, круціўся і падганяў: давай, давай, не шкадуй гармоніка. Ён вярнуўся к услуну к меканору, змораны нашчэнт. Соп важка выціраў шапку і змакрыла ў чырванела шчаслівы твар. І Алюшава маці ад прыпека і бацька з печы хвалілі яго, а ён і сам ведаў, што хваліць ёсць за што, але сядзеў сціпла. Сціпла ж, пасміхаючыся з сябе сказаў: « Было б на што добрае, такое. Але кеб вот так рабіў, і на работу ж ты і не зломак, запярэчыла Алёшава сястра. Ну зломак не зломак, а пагуляць люблю. Болей, як трэба, сказаў Алёша. Згадваючы потым на адзіноцю песню пра калеку салдата, Міканор раптам пачуў, што яна ўжо як бы яму і не падабаецца. Не такая яна ўжо была, і добрая. Праз некаторы час, пачуўшы песню ў другі раз, Міканор хоць і ведаў, што Алёша можа пакрыўдзіцца, не прамаўчаў і бязлітасна ўрэзаў праўду матку пра гэту песню. Алёша, як і чакаў міканор пачырванеў, пакрыўдзіўся і было відаць моцна пакрыўдзіўся. адразу ж з выглядам чалавека, якога вельмі абразілі, сабраў, зняў гармонік з пляча і стаў загортваць яго ў хустку. Хоня першы кінуўся ратаваць надламаную дружбу. «Нядобрае, ну, няхай табе нядобрае», – сказаў Хоня. «А мне так падабаецца, за душу бяры». Алёш яшчэ так грае, так спявае, лепшы, здаецца, век не чуў. Хоня пайшоў на Міканора. «А мо у цябе лепшая е песня? Ну, давай, сваю лепшую, як не падабаецца ета. Ну, пабачым». «А магу і даць?» – не саступаў Міканор. «Ну, давай, давай, пабачым». «Дак знаеш же, як я спяваю». А мы ўсё адно разбяромся. Давай. І Меканор тым голасам, якім ён спяваў з аддзяленнем ці ўзводам, калі ішоў з траімазырскімі вуліцамі, пачаў марш будзёнага. Узяў трохі высакавата і вельмі звонка, сарваўся, абараняючы песню, сказаў, аднаму яе трудна спяваць. Яна ж вельмі добра выходзіць, калі строй спявае. Да і спяваць умее, Хоня стрымаў усмешку, а песня так і праўда нічога, а? Алёша. Алёша промаўчаў у адказ. Ну, толькі, канешне, не таму спеваку дасталася, а кеп хто з людскім голасам узяўся за яе дэко. Хоня не адразу гаварыў Алёшу, але ўсё ж такі ўгаварыў. Не быў бы то Хоня. І калі Алёша падабраў лады, калі заіграў як трэба, калі ў трох за меканорам сталі падпяваць, дык і Алёша краўдаваць перастаў. Песня і праўда была добрая разам з хоем і міканорам разоў дзесяць падрад ахвотна вялі і паўтаралі. З неба полудзённага жара не падступі. Коніца будзённага раскінулась у сцепі. Нібы самі імчаліся на быстрых конях цераз ветер нязнаных казачных стэпаў і дружна нецярпліва звалі: Кар'ерам, кар'ерам, давай, давай, давай! Рота кулямётная ў баю не адставай. Хорошая песня, пахваліў Алюшоў бацька, які сам некалі на вайне состаяў пры конях. Алюшавы бацькі былі на ўсе курані беднякі з беднякоў. Алюша памагаючы ім ахвотна хадзіў з гармонікаў на ігрышчы у алешнікі ў мокуць і разам з ім цяпер хадзіў усюды марш будзённага. Меканорова песня скора разышлася па цэлай балотнай о крузе. І калі збіраліся ў меканоравай хаце дзядзькі, гаворкі ішлі найбольш разважныя, сур'ёзныя, аб важных падзеях у дамашнім быцці, а падзеях у жыцці суседзяў, аб навінах ці чутках цэлага куранёўскага маштабу перамешваючыся з успамінамі рознымі павучальнымі гісторыямі, да якіх пажылыя куранёўцы былі заўсёды ахвочы, якія пераканаўча паказвалі, што і таму, хто іх казаў, давялося нямала пабачыць, зазнаць на вяку, чуткі навіны смела пераходзілі межы куранёўскай рэспублікі і звязвалі дзядзькоў з мокуцю, з алешнікамі, з валасной сталіцыю, гаворкі падобныя на тыя, што, карова ела нешта паганае нейкае млявае, што міце ляснік правалокся зноў у дым п'яны, змяняліся паведамленнем аб тым, якую новую паперу з воласці атрымаў сельсавецкі дубадзел у сібаковым грунтавовым абмеркаваннем яе. І чуткі пра тое, што дзеецца ў сельсавеце, няўхільна вялі дзядзькоў у воласць, уводзілі ў гаворкі меркаванні Юрывічы, апейку – і харчава. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.